znate da vas je Allah Đelešanu iskušao sa ljepotom. Pa zato tu ljepotu koju je Allah Đelešanu dao, ona se mora čuvati i to je, i to je veliki enaj. Danas žene hodaju po fabrikama i hodaju po pijacama i rade poslove koje rade ljudi a ne rade poslove koje im je prioritet da rade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kaže Allah džemre šanom u svojoj plenitoj knjizi O ljudi, bojte se vaše gospodara koji vas je od jednog čovjeka stvorio a od njega i drugu njegovu a zatim od njih dvoje mnoge ljude i mnoge žene stvorio. Bolje se Allaha, šim imenom jedni druge dozivate, i rodinske veze neki dajte i znajte da Allah Želešanu dobro zna ono što vi radite. O vjernici, bojte se Allaha Želešanu istinski kako to treba i nemojte umrijeti osim kao pravi muslimani. O vjernici, govorite samo istinu. Allah će vam djela vaša priznati grijehe vam oprostiti. Ako bude pokoran Allahu Želešanu i slijedio njegovog poslanika sallallahu alaihi veselame, takav je pobjednik. Najbolji govor je govor Allaha Želešanu. A najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi veselame. A najopasnije su nove stvari u vjeri, jer je svaka nova stvar u vjeri novotarija, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Dragi poštovane sestre, imajmo na umu da nam je Allah Đelešanu dao najbolju hediju na dunjalu. Ta hedija je i hedija i hedaja. To je uputa, to je ova plemenita vjera, to je ovaj plemeniti din, to je ova čista vjera, ovaj islam. Nema bolje blagodati na dunjaluku. Zato budimo Allahu zahvalne, što vas je odabrao šest milijardi ljudi koliko ima džinova, ne znamo koliko je, samo Allah njimo broj zna, da pripadate vjeri islamu i da se zovete muslimanke. To je veliki Allahov dar i na tome čovjek, kad kažemo čovjek, mislimo i na čovjeka i na ženu, moraju biti zahvalni Allahu Đelešanu. A zatim neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koji je najbolji poslanik, najbolji vjernik, najbolji muž, najbolji brado, najbolji učitelj, najbolji imam, najbolji vojskovođa i samo najbolji. Neće nikad bolje doći, niti je ikada dolazio bolji do sudnjega dana. Za njega Allah Đelešanuhu kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ti, o Muhammede, nisi poslan, nego samo kao milost svim svetovima Inače, mi kad prevodimo Kur'an, spominjemo često ime Muhammed. Sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, Allah Đelešanu iz ljubavi prema ovome stvorenju, prema ovom poslaniku nigdje u Kur'anu nije kazao o Muhammede. Kazao je o Musa, o Isa, o Ibrahime, o Jahija. Međutim, nigdje u Kur'anu nije kazao o Muhammede, nego svakdje ga naziva njegovim jeli, imenom po zadatku ili njegovom titulom, a to je Ja ejuhan nebi, ja ejuhan rasul. O poslaniće, o vjerovjesniće. Znači, neće Allah te bareke o ta'ala iz poštovanja prema njemu da ga naziva po poimenično, po imenu, nego ga naziva po njegovoj tituli i po njegovom, jeli, po njegovoj struki, a on je poslanik svim svjetovima do sudnjega dana. Dragi i poštovane sestre, treba se malo posjetimo kakva je bila žena prije islama ili da se posjetimo kakav je to kodeks ponašanja vladao prije islama ili moramo se posjetiti kakva je prava imala žena kakvo je pravo imala prije islama da bi prepoznali blagodat koju Allah žele šanu daje sa ovom plemenitom vjerom. Znajte, drage sestre, kao što već znate, ali je to radi posjećanja, da žene prije islama nisu bile nikakve vrijednosti. Bile su stvar koja se nasleđuje, prodaje, uništava, nisu imale pravo riješiti. Njihov glas nije nigdje mogao da prođe. One su bila roba s kojom se trguje, bile su ponižavane i nisu imale nikakvog prava. Znamo da je običaj kod Arapa prije Islama bio da je bilo pogledno roditi žensko dijete. Znači, prema ženskom svijetu je bio takav odnos da je to bilo poniženje imati žensku djecu. Iako su i Arapi prije Islama trebali da imaju žene, jer to je prirodno za čovjek ima potrebu za ženom, a žena ima potrebu za čovjekom. Međutim, pogledajte kada se slijedio običaj paganski, kako ta žena nije imala nikakvog prava. Ponižavanja, nije imala pravo da naslijedi, nije imala pravo na mehr, bila je samo roblje s kojim se trguje i koje se iskoristava i na kraju završava u smeću. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga što je poslao ovu plenentu vjeru dao pravo tim ženama. Dao im taj lijepi islam i dao im slobode i dao prava kako god muškarcima, tako i ženama, jer ono je njihovoj prirodi. Zaštitio njihovu čast, dao im pravo da izabiraju sebi muža, dao im pravo na vjenčani dar, dao im pravo na nasljedno pravo, da imaju znači udjela u imetku, svojih roditelja ili svoga muža. I to je velika blagodat koju je Allah Želešanu dao muslimanima, a pogotovo, a pogotovo ženama. Mi znamo da su Arapi ubijali žensku djecu i znate onaj slučaj za koga kaže ona radijallahu ta'ala anuhu kada mi nam padnu dvije stvari radi jedne puno plaćem a radi druge se puno smijem. Kaže, Arapi su imali običaj u žahilijetu da žensku djecu ubijaju. Pa je inani došla čerka, pa nakon toga što je odrasla nekoliko godina, ja sam odeo je u pustinju da je ubijem i da je zatrpam. Pa dok sam ja kopao taj njen kabur, ona je primijetila da na mojoj bujnoj bradi ima prašine, pa je iz te ljubavi prema babi čistila tu prašinu sa moje brade, ali moje srce je toliko bilo kruto da ja nisam obraćao na to pažnju nego kad sam iskupao tu jamu i tu rupu gurnuo sam je unutra a onda na brzinu zatrpao zemljom dok nije jeli izdahla i tako je uništio pa kada se sjetim sada kao musliman šta to znači i koji sam zoom činio onda ne mogu a da ne plaćem a druga stvar kada sam bio džahil volio sam puno da lovim Pa jedne prilike, jedan dan sam ošao ulov, ali nije bilo suđeno da nešto ulovim. Pa sam se vratio u kući plaho gladan, nisam imao ništa da jedem, osim imao sam jednog kipa od atula. Pa kako god premetne, nema ništa drugo da jedem, ja uzdem i tog svog Boga pojedem, koji je bio od atula. Pa kada se sjetim koliki sam, znači i džajem bio, da sam obožavao nešto što sam na kraju morao da pojedem. Onda sam tek skužio koliki sam to, jeli, neznalica bio. Pa zato vidimo iz ovoga primjera šta može da uradi neznanje, kako može da upropasti jedno društvo. I zato, drage moje sestre, nema ni jedne civilizacije koja daje toliko prava ženi kao što to daje islam. Evo vi pogledajte zapadnu civilizaciju. Žena je upravo ima tretman kao što je imala u predislamskom dobu. Ne ima nikakvog stida, žena se prodaje, kupuje, prodaju ili traktor i moraju lorotinu staviti pored nije, neće traktora nas nikom. Pa daj da prodamo neki stroj ili nešto od tehnike i mora tu da bude žena. Vidimo da je žena jednostavno nezaštićena. Pa ćemo naći žena kako rade u rudnicima s ljudima kako oru i kopaju kao ljudi, kako moraju da jeli, se zalažu kao ljudi, iako je priroda žene puno drugačija od prirode čovjeka. Ženi nešto odgovara, dok čovjeku to ne odgovara. Ženi, na primjer, odgovara da ima zlato na sebi i da se kiti zlato i sredo i tako dalje. I to je njena priroda i ona žena koja ima zlata na sebi bit će zdravija, jer joj zlato potpuno odgovara, međutim čovjek ne odgovara zlato. Ona je čovjek koji bude na sebi nosio zlato, pored toga što je to islam zabranio, ima jeli, opasnost sa medicinske strane, a to je da zlato ne odgovara nikako muškom organizmu. Tako da izaziva razna zračenja i dovodi čovjeka do bljedila, do raka, i tako dalje, i tako dalje. Znači, vidimo da danas ova civilizacija koja se gruha u prsa i kaže da su oni prava demokratija, da su oni dali svakom je pravo, vidimo da oni u stvari krše, krše prava koja ne odgovaraju ili postavljaju prava koja remete sistem na zemlji. Prvo da se malo vratimo u džahilijet, da vidimo da je čak i u tom džahilijetu bilo više stida nego što ga ima danas. Običaj kod Arata je bilo da žene talape prije Islama, da znači obilaze kjavu. I to da obilaze gole, skroz gole. Pa su one govorile i jedna bi ovdje duži ključ od vrata i kad uđu sve unutra u harem, onda bi zaključaj harem. I kada bi talapile, govorile bi talapimo, ali nikome ne halalimo. Znači, osjećala su prezir prema tome, osjećala su da to nije priroda, ali morao se tako kada se postupa po džahilijetu. Ali pored toga nije niko od muškaraca mogao vidjeti. Drugi primjer, jedna mušikinja je uzela pismo od jednog sahaba iz Bedine i ponijela ga za Meku da obavijesti mušike da će poslanik Alesan napasti na Meku i krenuti u osvajanje Meke. Pa je poslanik Ali Islam bio obavješten od strane Džibrila i poslao je Aliju radijallahu ta'ala anhu i još jednog shaba da je presretnu u putu i da traže to pismo od nje. Pa kada su stigli u putu, tražili su to pismo, međutim, ona je tijela na početku da slaže da nema nikog pisma. Pa su je oni natjerali i kazali, vallaj, ako ne budeš dobrovoljno to dala, mi ćemo ti prisilno oteti. Pa je ona kazala, to pismo je zamotano moje pretence. Pa ako želite da vam ga dam, onda se dobro odmaknite od mene i okrenite se, nemojte gledati u mene. Da ja raspletem svoju kosu da to izdadim. Pa su tako i uradili. Drage moje sestre, treba da znate da vas je Allah Đelešanu iskušao sa ljepotom. I ta ljepota nije nikakav vaš dar. Nijedna od vas nije mogla da izabira da takva i takva izgleda da ima takvu i takvu boju kose ili kože, da govori tim i tim jezikom, da potiče iz tog i s tog plemena, to je Allahov dar i to je njegovo pravo. Allah vas je iskušao sati i to je stvar do koje ćete biti pitane. Ta ljepota Allah Đelešanu je dao da se ona čuva. I da se ta ljepota izlaže samo tamo gdje je Allah dozvolio a da se sakriva i pokriva od situacija od koji je Allah Žaršanu upozorio ili strogo, ili strogo zabranio. Pa zbog toga treba da znate, drage sestre, da vi imate veliki emanet, jer ono što je god vrijedno, a zlato je vrijedno, nikoga niste vidjeli da čuva zlato u garaži ili da ga je negdje stavio na pol puta, kogod najiđe ga može pregledati, i uzeti, nego to zlato se čuva u posebnim odajama, u posebnim saharama koje na sebi imaju onaj ogroman kilt i dobro zablindirano da ne može ko doći do toga, jer je to vredno. E tako i ta ljepota koja je došla od Allaha te bareke od tada vama, ona mora biti zaštićena, u protivnom nastaće nered kojega danas vidimo na Dunjaluku, a to je nered kojega nema među životinjama. To je nered gdje se ne zna ko je kome čovjek, a ko kome je žena, da se ne zna ko je čovjek, a ko je žena, dobro se mora zagledati da otkriješ da li je to u stvari čovjek ili je to žena. Znači jednostavno ljudi oponašaju žene, a žene oponašaju ljude. Nastao je jedan nered da jednostavno haraju bolesti koje nikada nisu bile poznate prijašnjim generacijama, gdje haraju razne, razni neredi, troture, ubijanja, zulumi, a upravo je sve problem tome ta ljepota koja se iskoristava ili koristi na zabranjen način. Pa zato tu ljepotu koju Allah Želešanu dao, ona se mora čuvati i to je, i to je veliki emanet. Znajte, drage sestre, da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je bio na miražu. A on je na miražu bio i duhovno i tjelesno. Allah Đalešanuhu mu je dao mogućnost da vidi džehennem. Pa je primijetio u džehennemu da je najbrojnija klasa naroda u džehennemu žene. I to znate li koje žene? One koje su u hadisu opisane kao kjasijat arijat pokrivene otkrivene koje izgledaju čije glave izgledaju poput grba u deva znači bukvalno rečeno one žene koje se pokrivaju na neki način one su stvari otkrivene a šta je onda kazat za one koje su skroz otkrivene jer poslanik Ali Islam kaže žena koja izađe na mirisana među ljude, pa zadahne svojim mirisom te ljude i pogledaju je sa strastima, fe inneha zanije. Ona je zinaučarka. Znači, ona ima ime zinaučarke, spada u vrstu žena koje čine zinavuk. Jer ona na taj način zavodi i zamara nečija srca i odvodi u propast tim svojim mirisom i tom svojom, tom svojom ljepotom. Pa zato, drage moje sestre, treba dobro da vodite računa, da znate da za svaku stvar će čovjek polagati račun, pa i za svoj život, i za svoje tijelo, i za svoju ljepotu, jer Allah Đelešanu nas je stvorio i dao nam priručnik kako treba da se ponašamo na dunjavku. Vi znate na ko bilo koju stvar koju kupimo, telefon, dođe priručnik i znamo da onaj ko je pisao taj priručnik da nema ni jedne nove solucije ili mogućnosti na tom telefonu, a da on nešto nije kazao o njoj. Znači, mi ne trebamo da sada smišljamo nešto novo. Iako je to stvar ili predmet koji je napravljen od nečega. I priznajemo taj ko je taj napravio telefon, da je pametan, da je mudar, da zna šta hoće, želi da ulaša ljudima i tako dalje, tako dalje. A sad zamislite ko je Allah Želešanu. Onaj koji nas je stvorio iz ničega. Znači, bili smo prvo ništa, pa smo bili onda kao sjemena, pa smo bili taj ugrušak, pa smo postali komad mesa, pa je Allah Želešanu oblikovo taj komad mesa u ljudski jeli, izgled takvim, a zatim udaho dušu njega. I znajte da onaj koji nas je stvorio dao nam je priučnik, dao nam je Kur'an i dao nam je čovjeka koji će nam objasniti taj Kur'an kako treba da se ponašamo od jutra do sutra. Kako da živimo na Dunjaluku i kako da radimo po priručniku ako ne budemo radili, brzo ćemo nered napraviti. I zato upravo danas vlada nered, zato što se ljudi ne drže priručnika. Židovi i kršćani su vitopirili svoje knjige. Sve ono što im je škodilo i smetalo u tim knjigama, oni su izmijenuli i čak ono što danas ima u njihovim knjigama koje su oni pisali, ne pridržavaju se toga, A muslimani imaju časnu knjigu Kur'an, ali su joj isto tako leđa okrenuli i žive po nekakvim normama koje su nekakvi filozofi napisali, ljudi koji ne znaju sebi dobro da učinu, nisu mogli da spoznaju koji im je Bog, a li da ulašaju sebi i drugima i drugima život. Pa zato, drage sestre, treba voditi računa da ne budete od najbrojnijeg staleža u džehennemu kojega će brojiti žene, upravo one koje ne budu vodile računa o svome ponašanju na ovome dunjalu. Jer su žene, kako kaže poslanik sallallahu alaihi sallame, nakosatu fila aklu od din. Kratke pameti, a slabe vjere a mogu najpametnijeg zavest. Ovo je od mene, znači ovo nije u hadisu. Kratke pameti, slabe vjere, ali najpametnije mogu zavest. Poslanik kada sam kaže slabe vjere, a kratke pamet. Šta to znači? To ne znači da je ženska inteligencija zaostala za muškom, ne. I ovo ne znači da je žena slabija od čovjeka u smislu pamćenja, razuma i tako dalje. Ali To znači da jedna žena ne može biti svjedok. Kada se neki spor rješava do kadije, moraju biti dvije žene, zato što poprilično žene su nestabilne. Nestabilne su, prevrtljive su, stvorene su od krivog rebra, a slabe vjere, to znači dođe im period u kojem ne mogu da klanjaju, ne mogu da uče Kur'an, znači dođe im mjesečno pranje. Pa zbog toga žena mora da vodi računa da bude pokorna na dunjalu ko Allahu Želešanu a s druge strane mora da sebi traži pomagača u vjeri. A to je plemeniti muž. I zato znajte da samo jedna žena na ove svijetu je bila bez muža, a spada među čemu na ome dunjalu. Možda će neko, neka se stara gazda, to ti malo, jeli, naguriš vodu na svoju jažu. Što ne govoriš da i kućevi imaju obavezu prema nama, ne bojte se doći do toga. Mi smo pravedni i Isman je pravedan i mi ne smijemo govoriti samo da neko treba, jeli, da nama bude pokoran, mi ćemo vidjeti kakva prava su žene kod, kod muža. Ali pošto mi danas govorimo ženama, onda se moramo malo više skoncentrisati na njihove jeli, potrebe i na njihove obaveze. Drage sestre, znajte da Allah žele šanuhu je nas stvorio da živimo u društvu. A znajte da najbitniji faktor toga društva je upravo porodica. I znajte da je najbitniji stup u toj porodici žena čestita kao odgajatelj ili proizvođaš jednog kvalitetnog društva. I znajte da Allah te barke o ta'ala daje čestitoj muslimanki da je u stvari poslanik da je sam naziva pola vjeri. Kaže čestita mu'minka je pola vjeri. kada je u vas hare za ženitvu, a pobrijete se za onu drugu polovinu. Što znači ti sama svojim islamijetom u kući svoga muda si pola vjere, a onda treba zajednički da se pobrinete o onoj drugoj polovini. Ali ipak je lakše početi od nečega, nego početi od ničega. Pa zato imati pola vjere u svom ahiretskom rushaku, to je zaista velika stvar, a onda krenuti dalje u lov druge polovine, puno, puno lakše. Zato poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže, Al mar'atu ra'ijatun bi bejti zauđiha وهي مسؤولة عن رائيتها جنة يباستي وكوش سلوغا موجة وانا يأدورنا za stado i ona je odgovorna jeli, za kuću i za stado koje je u toj kući. Zato treba da znamo da Allah Đelešanu traži od žena da shvate svoju zadaću. I vi znate, ako nešto ima barišku grešku, da taj proizvod svaki izbjegava. I taj proizvod nema svoju pravu vrijednost i ljudi to škartiraju. A e isto tako, ti si znači jedna fabrika koja treba da proizvedeš pravi proizvod. Da rodiš čest porod, da taj porod odliš u islamu kako bi na tržištu taj proizvod bio tražen i poštovan i uvažavan i imao svoju jednu veliku, veliku cijenu. Ako ne bude toga, onda će vladati nered kojega vidimo danas. Pa zato danas nema majke, danas nema odgajatelja u kući. Danas žene hodaju po fabrikama i hodaju po pijacama i rade poslove koje rade ljudi, a ne rade poslove koje im je prioritet da rade. I zato danas nema porodice, zato nema danas čestita društva, nemamo čestiti djevojaka koje se Allaha boje nemamo čestiti momaka koji se Allaha boje, a ko je kriv, ako nismo krivi mi. Zato Allah Đelešanu kaže Ja ejuha alladina amanu ku anfusakum ku anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة ovi koji vjerujete čuvajte sebe i svoje familije od vatre čije će gorivo biti ljudi, ljudi kamenje. Čuvajte sebe i svoje porodice od vatre čije će gorivo biti ljudi kamenje. Što znači, ako se ne bude u vameli i u toj glavnoj jeli, jedinici u porodici dešavao pravi progres, bit će nered i na moru i na kopnu. Jer Kur'an kaže Zahar al fesadu fil barri ul bahar Bima kesebet ejdi nas Zavladao je nered i na kopnu i na moru zbog onoga što rade ljudi. Znači ljudi su ti koji mogu da proizvedu i hajer i šer. Pa ako ne budu proizvodili hajer dobro, onda moraju proizvoditi šer, moraju proizvoditi slo. Zato, drage sestre, dobro povedimo računa, jesmo li shvatile svoju zadaću na Dunjaluku, da li obavljamo ono što Allah traži od nas, da li smo u zadatku s kojim smo zaduženi od Allaha Đalešanuhu ili smo taj emanet iznevjerili ili ga djelimično obavljamo, a djelimično izbjegavamo. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve selleme, a hadis bilježi Ebu Hreira, Ila solet mar'atu hamsaha, wa hasunet arjaha, wa ta'at ba'laha dahalat džennete min ej adwabil dženneti ša'er. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve selleme, ako žena bude obavljala pet vakat namaza i bude vodila računa o svojim stidnim mjestima, znači bude izborila računa o svojoj ljepoti, da ta ljepota ne bude nekome sebe, njegove zabude ili skretanje s pravog puta, i bude pokojna svome mužu, uče u džennet na koja god vrata bude tijela. Ali znate da džennet ima osmera vrata. Pa jedno vam prilike ima da je bolju mogućnost i lakšu da uđete u džennet od nas a to je samo da budete mukminke, obaljate pet vakat namaza, volite računa o vašim stidnim mjestima, punete poklone svojim muževima i eto ga otičavaju se od smera vrata za vas. Ovaj hadis je sahih, prilježi ga Ibn Hiban. U drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a isto tako preosim ga Ebu Hurera. La je ilnu lebebati en ta suna wa zavžuha šahid illa bi idnih. Ona da bi fi bejti illa bi izni. Nije dozvoljno ženi da posti na filu ako čovjek nije, joj to nije odobrio. Znači, žena nema pravo da na filu posti ako je nije muž sa njom mogući mora da traži isud od njega da bi postila na filu. Možda on ima potrebu kod nje. Niti ima pravo, niti joj je dozvoljeno da izađe iz kuće muža bez njegova odobrenja. Mi danas Čim nas neko zove na kahu, aj šta pali. Zove nas neko u čašju, aj šta pali. Nema žena pravo da izađe iz kuće dok ne pita svoga muža. Pogotovo danas rade telefoni i imamo znači mogućnost kontaktiranja i to je isto jedan emanac da može žena da prati čovjeka, čovjek ženu i onda samo troši pare na to. Ali eto, možda je to rašanje ove vremenu, to smo slavili u strani i ne vidimo plavo jedni drugima, Znači, mogućnost je, draga sestra, kada nije treba da ideš, ne smiješ da zanijetiš dok ne obidaš prvo svoga muža. Dragi muž, mogu li ja da odijem tu i tu, ako on dozvoli, onda možeš. Ako ti dozvoli da postiš na filmu, isto tako, onda smiješ da postiš. Ovaj hadis je sahih bilježi ga Bukharija i Muslim. Dalje kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam isto kod Ebu Hureyre, i da da ređul maratahu ila pirašihi, فلم تأتيه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح كاجة كدا شبيك كدا موش pozove svoju ženu u postelju, pa ga ona ne posluša i odbije mu to iz ljudnje, meleci je protiv njegu, dogod ne ustane, pa je ne vrati i ne bude pokova na mužu. Ovaj hadis bileži Bukhari je muslim. Vidimo, drage sestre, da kod nas nije život koliko zapadnjaka, da je brak na baterije, samo kad treba plat stan i kad treba plat telefone, račune, ili, kako ovdje to zovu, nekakav privredni brak, da se zagovore onako, sam dok, ako se ne vram, zove se, da se, jeli, nađu negdje u kafani, živu 8 dana zajedno i svak svojim pravcem. To u islamu nema tako. U islamu žena ima veliko pravo, međutim, treba da zna da mora da bude poslušan toko na svome mužu, jer je to uvjet da bi Allah Želešanu sa njom bio zadovoljan i da bi ušla u žene, jer je žena kazala smo slaba i ona treba vodića kroz život. Treba jaku osobu, zato žena ima pravo kada se udaje da ima izbor. Da ona gleda u to svoga muža, ne samo u vanjski izgled, nego da gleda ima li u njemu ljudine, Jer Allah Žešanu kaže Ar-ređaru qavamun ar-nisa Jusu je li ovaj na većem stepenu od žena Zato imaju obavezu Zbog čega su na većem stepenu? Zbog toga što oni nemaju ovih padula Nemaju slabosti Čovjek ne može nikada imati odbor za namaz Nema, on ne može 7 dana odmarati On mora uvijek klanjati I ne samo to, on se mora brinuti o ženi O njenim potrebama I žena ako radi, to je samo dobro ona stvar A ne smije kao da žene, ti moraš raditi jer ako ne budeš radila, ja ću dati talak ili razlog braka. On se mora brinuti i čak islamski učenjaci kažu, kada bi žena bila toliko pokvarena, ima pravo od muža po islamu da traži da joj plati što djete doji. To mlijeko da joj plati. Znači, pogledajte kako pravo ima, ali nemojte ovo sad vas zlog potrebite i da kažete, eh, mašala, sad ćeš ti mene sve plaći, koji dobro ušak napravim, moraš to dobro platiti, inače, nema ruška. Žena znači iz ove opšte poklonosti treba da muža dočeka lijepo, da ga jeli, ovaj, obeseli, da mu spremi ručak, da mu postremi, gdje će spavati, tako dalje, da mu pere njegov veši, tako dalje. Međutim, nije obavezna, obavezna je da mu bude pokorna, da ne izlazi iz kuće, obavezna je da mu bude pokorna kada je pozove u postelju i tako dalje, ali ona će to iz jedne opšte pokornosti uraditi da bi na taj način jeli, imala, imala znači ljubav svoga muža i da bi Allah Žešanu na kraju kraja bio sati inša Allah, zadovoljen. Vidimo da žena ima veliko pravo, ali isto tako ima velike obaveze. U drugom hadisu kaže poslanih sallallahu alaihi sallam kako mi je onoga očio ruci moja duša. Neće ni jedan čovjek poznati svoju ženu u postelju a ona to odbiti, a da neće se naljutiti onaj koji je na nebesima na nju i neće ta ljudnja otići do se god ona ne vrati svome mužu. Vidimo, drage sestre, da samim izabirom muža mi izabiramo da budemo pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. I na kraju, drage moje sestre, moramo se upozoravati I moramo znati da je vaša odgovornost velika i da Allah Đelešanu posebno objavljuje sure koje nose naziv društvene sure. Pa ćemo naći u Kur'anu jedna čitava sura se zove Nisa i spada u pet najvećih sura žene. Znači imate veliku pravo. U Kur'anu nema jedna sura koja se zove ljudi. Ima koja se zove insan i tako dalje. Znači i to je jedno poštovanje od strane Allaha Đelešanu prema vama. Zato nemojte izjeveriti Allaha i njegovog poslanika. Budite pokorni Allahu Đelešanu i slijedite žene poslanika, slijedite pobožne ensarijke koje su bile prije u vjeri i slijedite žene muhađira, slijedite pobožne mu'minke koje su ostavile prak kroz historiju i čiji zaborav neće biti ni na ovom svijetu ni na onom. I nekoliko ajeta koji nas upozoravaju direktno i muške i ženske. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون Reci mu'minima, neka oboje pobede svoje i neka vodi računa o svojim stidnim mjestima.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 Pa kaže, reci vjernicama, neka obore poglede svoje i neka vode računa o stidnim mjestima svojim i neka svoje zine, svoje ukrase ne pokazuju osim onoga što je onako spolješne. Neka ne udaraju sa svojim obućama. Neka svoje ukrase ne pokazuju osim muževima svojim ili očevima svojim ili očevima muževa svojim i sinovima svojim ili sinovima muževa svojim svojoj braći ili sinovima braće svoje ili sinovima sestara svojih ili ženama koje su u njihovom vlasništvu ili ljudima koji su ostavili nemaju potrebu za ženama ili pred djecom koja ne znaju razlikovati ženski auret neka ne udaraju svojim stopalima po zemlji kako ne bi na sebe privukle pažnju i pokajte se svi zajedno Allahu šanu o mu'mini da bi tako, da bi tako uspeli. Ovdje Allah Đelešanu potanko objašnjava kako treba mu'minka da se ponaša. Na koji način da se oblači pred i s kim da se druži, šta smije pred da pokaziva i tako dalje i tako dalje. S protivnom je strogo zabranjeno i zato će se odolati od Allaha subhanahu wa ta'ala. Poslanik Ali Salam kaže za žene da su one, one koje najviše zaviješu ihsan, dobročinstvo. Samo jednom ako je muž ne kupi nešto, kaže nikad ti me ništa nis kupio. Tako jeste opisano u hadisu, to je vaša slabost, kao što mi imamo možda neku drugu, drugu slabost. Zato treba da vodite računa. Ovaj dunjalu, mi ga trebamo imati, ali ga ne trebamo obožavati. Zato dajmo da na ome dunjaluku počinjemo dunjaluke sebe, da robujemo Allahu Đalašanhu kako bi zaradili dobrotu na ome dunjaluku, kako bi imali lijep život na ome dunjaluku i sretan žene na ome svijetu. Znajte da sa svojim hijabom samo unapređujete i dunja i ahiret. Unapređujete blagostanje jednog društva, a nikako, kao što neki kažu, hijab vraća u kameno doba. Boga mi je bolje biti u kamenom dobu i imati puno kamena nego imati puno grijeha i nereda na dunjaluku gdje se ne zna ko je kom je čovjek, gdje se žene dva čovjeka ili dvije žene, gdje se čovjek ženi sa šupom ili kravom neozbilja ili nekim predmetom, to ni hajvanima ne može potkapu stati. I to hajvanska kultura ne može prijati, a kamo i čovjek koji kaže da je u najljepšem obliku stvoren. Zato povedite računa o sebi, vodite računa kako se ponašate, vodite računa kako se oblačite, vodite računa kako svoju djecu odgajate, jer to je veliki emanet i vi ste naši ambasadori u kućama i bit ćete pitanje kod Allaha Želešanovu kakav proizvod nudite. I zato vodite računa da vam budu generacije koje dolaze zahvalne za vaš trud kojega ste uložile i znajte zbog toga dobivate i dunjanuk i na heret. Dunjavuk je kazali smo prolazan, valja biti u vječnom ženetu, u vječnom raju. I zaista Dunjavuk ne bi bio lijep i ne bi imao nikakvog smisla da nema žene na njemu. A isto tako ženet ne bi imao nikakvog smisla da nema hurija. I zato vama se daje čas da budete ponovo na velikoj cijeli na onome svijetu, da budete ona preokupacija ili dva najveća izazova koja će biti u ženetu jeste kurije, ženevski repotice, a najveći opet izazov je gledanje u lice Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato svaka vjerica koja bude pokorna svome mužu i bude prije toga pokorna Allahu subhanahu wa ta'ala, bit će hurija na u ženevu. Biće ta ajmon merdija, ta hurija i ta žena s kojom će oko biti sretno. Kada je oko pogleda, uživa u tome. I zato te hurije ženevske njihova pljuvalačka kada bi pljuvla jedna hulja na dunja, sad bi dunja pošećerila. Te hulje imat ćete priliku nosite haline od 70 boja. Zato se čuvajte na dunjaruku. Ti 70 boja samo pred svojim muževima oblačite, a ne pred čašijom. I ne nemojte se sređivati čašiji, nego se sređivajte svojim muževima. I pogledno je čuti da muslimanka uči zadije dvije krpe kurinske i nosa je po dan kao puhni i predmužen, a kad krene na pijes, onda se rijeku sredi. Pa kome se živa, bila sređivaš. Kome se sređivaš, a udala se za svoga muža. Nisi udala za čašiju, nego za muža. Pa njemu se sredi, a kad pođeš napolje, opusti neko odijelo koje nije zavodljivo, koje je na kraju krajeva odvratno, koje neće biti privlačno za oči ljudi, kako ne bi bila jeli, fitna ljudima i zavodljiva i ne bi na taj način bila proglašena zinalčakom. Pa zato obrati pažnju, imaš priliku da imaš veliko mjesto na Dunjavuku, a isto tako veliko mjesto u džemnetu, da budeš ta s kojom će oko biti zadovoljno, a kad se riješimo akubom da ovoga Dunjavuka i uđemo u džemnet, nema više brige. Nema više smrti, nema više mjesečnog tranja, nema više smrada, nema više snoja koji smrdi, nema tuge, nema brige, nema straha da će te muž ostaviti, Nema straha da ćeš bolovat od neke bolesti. Nema straha da ćeš se teško porađati i tako dalje. U žernetu nema porađanja. Nećeš raditi djecu u žernetu. Samo uživanje sa svojim mužem. Zato nemoj da propuskaš ovaj prolazni duljaruk koji ne vredi nikoliko krilo jedne muhe. I on je najmanje stvorenje, kako kažu pobožni, jer ne vredi kod Allaha ništa. Zato se pripremi za žernet da iz tog svog stana koga sad možda obožavaš i smatraš kad uposno dođeš na Balkan, kažeš ja imam stan, imam kurinju, imam trinaču, imam spavaču, to je lijepo, ali nemoj da propuskaš dvorac u džennetu, da propuskaš vječno uživanje koje ta da čeka, a vidjeli smo šta ti islam daje na dunjalku, a šta ti daje u džennetu. U protivnom, hrcimo vidjeti dunija, pomijel ahirati adabu elini. U protivnom poniženje na dunjaluku bit ćeš roba koju svak može da proba i da usmeće baci i na kraju poniženje na onome svijetu valja više u džehendem otići. I zato si naručarke će biti u džehendemu i bit će spermu. Bit će kažnjavane upravo iz one vrste koje su, u kojoj su uživo na dunjaluku. Pa zato se dobro čuvajte i nemojte sebi nikakav luksus dozvoliti koji ne uzubila može čovjeka da odvede do ženhena. Kažem ovo, Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti i meni vama, da nas učini komšijama u džennetu, da nam olaša ovaj dunjaluk i da nam zabrani žehennem, a on je to kada أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين ليس مكان وحود إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت